Kwa jina naitwa Mwalimu Fabiola Cornel Haule, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Maendeleo. Shule ya msingi Maendeleo ni shule ambayo ni zao la shule ya msingi Rahaleo, ambayo ilianza mwaka 2007. Sasa hivi ina idadi ya wanafunzi 534 na walimu waliopo hapa ni walimu kumi na sita wa kiume watatu na wa kike kumi na tatu. Katika shule yetu sasa hivi tuna tatizo la choo. Hili tatizo ni la karibu miaka minne sasa Kwa hiyo tumechukua hatua mbalimbali sisi wenyewe ndani ya shule kupitia kamati ya ukarabati, kupitia kamati ya shule, kwamba <clears throat> tuliona kwamba kuna tatizo la ubovu wa hicho choo. Maana choo sasa hivi kina karibu miaka 40 iliyopita toka shule ya Railo ilipoanzishwa kabla hajagawanywa. Kwa hiyo baada ya hapo kuona kwamba <clears throat> na tatizo tunaweza tukapata ajali wakati wowote, tukaamua kwenye kamati ya shule kuwataarifu wazazi ili walifahamu hilo, lakini pia kuangalia uwezekano wazazi wa kuweza kuchangia. Tulipoongea na wazazi mwaka na mbili wazazi walikubali kuchangia hadi mwaka 2015 wakawa wamekubaliana kuchangia na kuchangia shilingi elfu mbili kila mzazi. Lakini si hilo tu, baada ya hapo kama ofisi tukatoa taarifa ofisi ya mkurugenzi, lakini taarifa hiyo ilitolewa baada ya kuita mtathmini wa majengo kuja kufanya tathmini ya kuhakikisha kwamba kile ambacho tumekiona sisi ndani ya shule ni kweli kuna tatizo. Kwa hiyo akaja mtathmini wa majengo piga picha na akaweza kutuandikia taarifa fupi ya yeye kulingana na choo kilivyo. Kwa hiyo tulichokifanya baada ya pale tuka